Ja Here, aan U kom toe die mag en die lof en die heerlikheid en die aanbidding en die danksegging van ons harte, van ons lewens. Dankie Here vir dit alles wat U vir ons gegee het. Dankie vir niks wat U terughou het nie. Dankie Vader vir ons samesyn. Dankie vir die woord. Dankie Here vir môre ster in ons harte. Dankie vir die voorreg om met U ontmoeting te kan hê om u te kan sien soos wie u is. Dankie dat u hier is. Ons sien u vanmôre, Vader. En ons wil ons harte oopstel om te hoor wat u gees vir die gemeente. Ons sê in Jesus naam. Amen. As iemand van ons 'n woord het, wil ons graag luister vanmôre. Môre julle. Toe ons nou gesing het, het ek net weer gedink aan wat ek vanmôre gelees het in Daniël 4. Dit was nou na Daniël in die vuurkuil in was. Die koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon, mag julle vrede groot wees. Dit behaag my om die tekens en die wonders wat die Allerhoogste God aan my gedoen het te verkondig. Hoe groot is sy tekens, hoe magtig sy wonders. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en sy heerskappy is van geslag tot geslag. En dit was doel tyd en is nog altyd. Môre. Ons was ehm um, week terug by uh, Tanenda se pa se getuienisdiens. En ehm um, ek het toe vir hom Piet Jakobs, julle almal ken hom, toe het ons 'n bietjie gesels na die tyd. En ek vertel hom toe van 'n droom wat ek gehad het. En uh, die droom was toe reeds binne in hierdie gebou het Jan gestap so tussen hierdie rye. Wat hy gesê het, weet ek nie, maar ons was besig as gemeele gemeente met 'n besprekingspunt. En um, hy wag toe vir 'n antwoord. En 'n ding kom by my op en ek sê Jan, dis soos die volgende wat hoe ek dit sien. Ek sê ons almal is besig met boublokke. Bou jy? Ek sien op sekere stadium kom jy agter maar jy's besig om skeef te bou in hierdie blokke. En ek sê en dan is dit beter om daar waar jy begin skeef gaan om te stop. Want as jy aanhou met dit en jy gaan al hoe meer skeef en skeef en die ding begin druk kry en hy begin krake kry en hy val plat en hy breek omdat hy skeef is. Verloor jy nie net daai deel wat skeef is nie, maar jy verloor ook die deel wat jy reg het gebou het. En om Piet sê toe nee, dit is hy vind dit baie interessant en sê ek moet dit met die gemeente deel, maar hy sê toe ook dat ek sê toe want ek het gesit met die ding nou al lank, ek dink al van laas jaar se einde af. Toe sê maar ek moet hom nie probeer inkleer nie. Ek moet hom net so vir die gemeente gee. Maar iets wat tog by my opval is as ons na hierdie hierdie kruis kyk wat ons hier sien, dan het ons aan die een kant al die goeie nuus En ou kan dit tog ook as blokke sien. So en sodra jy iets vervang aan daai kant, so sê net maar vrede wat jy bietjie straf inbou. Het sy jy wil hê jou boeta wat iets doen moet gestraf word of wat ook al. Of genesing wat jy jou wond koester. Dan is jy besig om skeef te gaan. Nou ja, dit is die een ding en ek het al 'n paar Sondae gesit wat ek wou hier voorkom staan het so. Nou gaan ek sommer die ander deel ook doen en ek is spyt ek het dit nie gedoen die vorige Sondag toe ek hier was nie want dit het so baie ingepas wat uh, Jan alles vir ons vertel het hierso. Ek wil nie sê preek nie want hy vertel ons eintlik 'n paar goed. Is dat um, ek was by jou Jannie hier by landbou skool gewees so 3 4 weke terug al. En um, die dag toe ek by hom gaan sit, gesels ons maar net so en en Jannie het 'n pro, tydelike probleem met sy oë. So baie so dat hy nie kan sien nie. Die een oog is geopereer en hy's nie lekker nie en so aan. En ek sê vir hom, weet jy wat Jannie, ek wil amper vir jou sê want daar's skrifte wat sê jy weet elkeen sal sy eie pak dra en so en ek sê maar weet jy wat ons is nie meer een vlees nie ons is nie vlees nie ons is een gees en ons is een liggaam met ander woorde as jy swaar trek of as jy iets oorkom of wat ook al kan ek vir jou instaan want ons is een gees met ander woorde ek wil net hê jy moet weet ek ons staan vir jou genesing en genesing is jou deel en en dis dit ons het dit dit was baie eenvoudig wat ek vir hom gesê het En toe ek daar draai en ek ry, toe sê ek net Here, ek weet dat dit dalk 'n tydsame proses is, maar u genesing kan spoedig kom. En ek het vir my 'n stukkie wors gevat so in 'n plastiek sak. Ek het gesê hulle moet dit vir hom die aand braai, die ehm um, Jacques moet dit vir hom gaar maak, sy seun. En die aand bel hy en ek neem toe aan hy gaan sê dis vir my skoonpa se wors. Nou die wors is altyd baie lekker. Hy gaan nou sê dis lekker wors. En hy sê vir my en hy hy praat met my. Hy sê daar waar hy gesit het kon hy toe hy kon iewes skielik net uit beter begin voel iewes skielik en hy kon toe die die wors begin die vorm in die bord sien. Hy kon sien die die kleure op die sak en so aan. En dit was vir my dit was ek het hoendervleis gekry terwyl hy met my gepraat het. En ja net so effense terugslag gekry, maar ek wil hê ons moet as gemeente nog steeds saam met hom staan en nie opgee op die droom nie. Nie opgee om die op die blokke gelyk op mekaar te pak nie. En ehm um, die droom laat dink my ook aan in Openbaring word dit 'n paar keer gesê. Dalk waar waar jy waar ek of wie ook al begin effens skeef gaan is wat jy moet sê God, onthou daar waar jy vanaf uitgeval het en bekeer jou terug tot dit en gaan daarvan af en stap die pad weer vorentoe. So, dit is dit is maar dit. Dankie. Dankie julle vir julle insette. Ons het 'n eh, ons het verlede week begin met mekaar praat oor geloof. Uh, en ons het nou al so baie oor geloof gepraat, het mens al sê, ons het seker al uitgepraat oor geloof, maar geloof is die essentie van ons leven. Um, ehm, die skryver van Hebreer sê daar, in Hebreer 10, hy sê daar, by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie. Die onttrekking van geloof beteken verderf, dit beteken vernietiging, tot niet gaan. Hy sê, by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe om die lewe in oorvloed wat God ons gegee het om dit te behou. En daarom is dit vir ons krities om geloof te verstaan. Al herhaal ons dit en herhaal ons dit hoeveel keer. Nou ons het verlede keer gesê geloof kom van God af. God is liefde. God is liefde. So en liefde uh, is geloof. Daarom eh, toe liefde praat, toe gebeur dit. Geloof wat dinge laat gebeur die kracht van God, die liefde van God, is die selwe entiteit as geloof. Daarom kan jy God en geloof nie van mekaar skyn nie. En ons moet een paar goed verstaan daarvan, en dit is, uh, omdat jy ons het verlede week het, het, uh, het Rolf hier gepraat oor, ons hoef niks te doen nie, maar ons moet iets doen. Wat ons moet doen en nie moet doen nie. En ons probeer hierdie ding opgeklaar kry, en elke in sy gemoed, ons hoef niks te doen om rechtverig te wees nie, want beslaag gedoen. Hoe dit gebeur? Hoe is ons gerechtverdig? ons is gerechtvaardig dier die geloof van God. Wat moet ons doen? Ons moet het geloof. Ons moet sy geloof akkomodeer. Ons moet aanvaar wat hy gedoen het. So ons hoef nie te geloof tot gerechtigheid nie, want hy het vir ons gegloof tot gerechtigheid. Maar ons moet geloof dat hy ons rechtvaardig het. Anders kan ons dit nie in, in besit neem nie. Anders het dit nie vir ons waarde nie kom ons kyk of ons dit kan bevestig in skrif, dit is bekende skrif, maar ek wil net vir julle dit wees, kyk gauw weer saam met my in Romeine 3, Romeine 3, so bekende skrif, maar dat ons dit in ons gemoed skriftierlik vastmaak, wat is dan sy geloof en wat is ons geloof? Ondou jy, Romeine 3, dit is sommer die opsomming van die evangelie in die brief van die Romeine, hy daar by vers 20 begin en gesê, die wet is die kennis van sonde, by die laaste gedeelte van vers En dan sê hy in vers 21, maar nou is die gerechtigheid, onthou nou, hy praat van a toe en a nou. Hy sê toe het die wet vir ons kennis van sonde gegee, maar nou word die gerechtigheid van God geopenbaar sonder die wet. So ons kan duidelik sien dat toe die Nieuwe Testament gekom het, het die wettiese bedeling, die ou verbond, die as jy sal ek verval, en het daar een nieuwe nies gekom, goeie nies gekom, waar my sê, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar, dis nou nie meer verborgen nie, dis nou sigtbaar sonder die wet, want die wet, onder die wet moes ek iets doen, maar nou sonder die wet, hoef ek nie meer te doen nie, want nou, die Heer het gesê, as jy dan sal ek, onder die wet, maar nou is ons sonder die wet, so daar is nie meer as jy sal ek nie, daarom het ons gesê, die implikatie van die Nieuwe Testament is, ek het jy kan, hy sê, terwyl die wet en die profete al die tyd recht dier die Oud Testament daarvan getuig het, hy sê, die gerechtigheid, namelijk van God, Godse gerechtigheid, deur die geloof en nou sê ons Bybel in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo want daar is geen onderskeid nie. Nou daai woordjie in is die e- een woordjie in die Grieks wat beteken in die geval van. Want kyk ek nou net vir jou verduidelik hoekom ek dit so sê. Hy sê luister hoe lees die skrif. Hy sê die geregtigheid naamlik van God deur die geloof van Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo want daar is geen onderskeid nie want almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heiligheid van God en hulle word hulle wat gesondig in die heerlijkheid van God ontbreek, word dier sy genade, sonder verdienste, gerechtvaardig dier die verlossing, wat daar in Christus Jesus is. As dit dit sonder verdienste is, dan kan dit nie ons geloof wees nie, dit moet syne wees. Anders het ons geloof vir ons die, die gerechtigheid verdien. So, kyk mooi, hy sê, met ander woord, ek wil julle duidelijk merk in julle bybels, hy sê, dier die geloof in, die geloof van Jesus Christus, sy geloof, is vir almal, en oor allemaal wat glo, al twee groepe, die wat glo nie glo nie, al mense, want daar is geen onderscheid nie, want allemaal die wat glo en nie glo nie, het in elk geval gesondig en ontbrekel aan die heerlijkheid van God, maar hulle word allemaal sonder verdienste, dier sy genade, sonder verdienste gerechtverdig dier die verlossing wat daar in Christus Jesus is. Goed, julle verstaan die beginsel nie. As jy een bladse saamheid terugblaai, dan sien jy dat Paulus een ander term gebruik, hy skryf by Romeine 1 vers 16, hy sê, ek skame nie oor die evangelie nie, wat is die kracht van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die jood en ook vir die griek, hy sê, want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof, tot geloof, soos geskrywe is, die rechtverige sal uit die geloof lewe. Hy sê, uit geloof tot geloof. My ander woord, het is duidelik, dat Paulus vir ons wys hier, is twee geloof. Hy sê, daar is een geloof, een geloof waaruit ons werk, en dit gaan na een ander geloof toe. Nou kom ons maak het makkelijk. Hierdie eerste geloof is Godse geloof. Die tweede geloof is my geloof. Nou kom ons kyk of ons dit beter kan verduidelik. Ons sien dus die rechtvaardigmaking is Godse geloof, nie myne nie. Daarom sê Romeine 4, 25, die skrif wat jy so goed ken, hy is terwille van ons oortredinge althans, hy is oorgelever terwille van ons misdade. Ons misdade was die oorzaak dat hy oorgelever is. Hy sê, en hy is opgewek terwille van ons rechtverigmaking. Ons rechtverigmaking was die rede of die oorzaak waarom hy opgewek is. En hy was opgewek lang voordat ek en jy kon geloof. Hy is opgewek 2000 jaar voordat ek en jy gebore is. Maar aan die woorde, ons geloof het daar niks mee uit te waai nie. Ons rechtverigmaking, ons heiligmaking voor God, het niks met ons geloof te doen nie. Dit het alles te doen, alleenlik te doen met wat hy gedoen het. Daarom kan Ephesiers, kan Paulus aan die Ephesiers die evangelie opsom, en hy sê, manne jylle met jylle vrou lief, en jy daar, en hy sê, soos wat Christus die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegeet, nou kom ek, maak het persoonlijk. Hy sê, soos wat Christus vir jou lief gehad het, en om vir jou oorgegeet, om jou te heilig, nadat hy jou gereinig het met die waterbad dier die woord, die woord wat vlees geword het. Ons het verlede sondag gestaan met die beker in ons hand en ons het gesê, drink allemaal daaruit tot die volkome versoening. Hy sê, dis die bloed van die Nieuwe Testament tot die volkome vergifflis vir al jylle sonde. Hy sê, hy het omself vir ons oorgegee om ons te heilig, na hy ons gereinig het met die waterbad dier die woord, om ons voor God te stel, verheerlik, kyk wat trek ons nou al, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat ons heilig en sonder gebrek sou wees. Wanneer dit gebeur? 2000 jaar gelede. So sien jy, sien my geloof het toch geen rol al gespeel nie. Waar laat die kruis my? Waar laat die opstanding van Jesus my? Heilig vir jou en vir my. Heilig sonder gebrek. Sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Verheerlik. Gereinig dier die waterbad van Godse woord. Sjo, ja. dis Godse geloof. Nou, laat my nou een ver verder gaan. Nou, as ons Romeine 4 lees, dan praat hy in Romeine 4, maak hy langer laas oor Abraham, hy praat oor Abrahamse geloof, dit is nou die tweede geloof, my geloof. Paulus het gesê, van geloof tot geloof. Godse geloof het na Abraham toegekom, en Abraham het gereageer daarop, en nou is het Abrahamse geloof, of my geloof. So die hele Romeine 4 verder aan praat nou oor Abrahamse geloof. En dan gaan hy aan en hy sê, vers 19, hy het teen hoop op hoop gegloe, Abraham. Hy vers 19 sê, en sonder om te verswak in die geloof, het hy al, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie lichaam, wat al reeds verstorwe was. En hy is versterk dier die geloof, hierin wil ek praat vanmorgen, die versterking van die geloof. Hy sê, daarom is het om tot gerechtigheid gereken. En nou gaan hy aan en hy sê, hy praat van Jesus wat oorgelever is terwille van ons misdaad en opgewek is terwille van ons rechtvaardigmaking. En dan gaan hy na Romeine 5 toe en hy sê, omdat ons dan uit die geloof gerechtvaardig is, wie sy geloof is dit? Ok, hy het nou gekom met Abrahamse geloof, nee, maar nou swaai hy dit om, in Romeine 4,25 sê hy, terwille van ons rechtvaardigmaking is hy opgewek, dit was Godse geloof. Nou gaan hy aan, hy sê, omdat ons dan uit Godse geloof, kan ek het so sê, uit Godse geloof gerechtvaardig is, het ons vrede by God. Maar nou word God sê, ek het nie meer een uitstaande agenda nie, ek is nie meer kwaad vir jou nie, daar is nie meer oortredinge nie, dit is uitgedelg, daar is nie meer sonde, daar is nie meer een skuidsmeer tussen ons nie, dit is weggevat. Hy sê, die ruimte is oop, ek het jou lief, ek het die hele pad oopgemaak vir jou, dit is die heerlijkheid daarvan. Nou sê hy, het ons vrede by God, dier ons Heere Jesus Christus. Nou sê hy, dier wie ons ook dier die geloof toegang verkry het tot die genade waar ons nou staan. Wacht bykie, die genade waar ons nou staan, wat het ons die toegang gegeen? Wat er geloof is dit nou? Nou is dit my geloof, sien jy? Omdat ons dier die geloof, dier Godse geloof gerechtvaardig is, het ons nou vrede. Hy sê, en nou kan ons daarop reageer met ons geloof, van geloof tot geloof. Nou die tot geloof ingeklim. Tot geloof spring nou in en nou sê, nou het ons vrede by God. Hy sê, nou het ons toegang gekry tot al die genade waarin ons nou staan. Toe ons die gerechtigheid van God aanvaard, toe ons dit gegloed, toe ons Godse woord gegloed, toe het ons toegang gekry tot gezag, die koninkrijk ons het toegang gekry tot Godse vrede, ons begin leef as onskuldig is. Ons het toegang tot sy vrede, tot sy geneesing, tot sy seen. Ons kwalificeer daarvoor. Dit is nou ons deel. Goed, jylle verstaan die verskil tussen my geloof en Godse geloof. Dit is baie belangrik hierdie ding, ding. Want ons moet een ding onthou, ons moet terugkeer, as ons morgen praat, oor hoe gaan my geloof gebouw word hoe gaan my geloof versterk word? Jy sien, die Heere sê, as jy die geloof het van een mosterdzaaikie, van een mosterdzaaikie, hy sê, dit word die grootste boom. Hy gaan verder, hy sê, as jy nie in jou hart twyfel nie, maar die geloof van God het, nou is ek in Markus 11, onder jy met die verdroogde vijieboom, sê God vir Petrus, jy moet geloof, nou ons, ons Bijbel sê dit weer verkeerd, hy sê, jy moet geloof in God het, is nou nie waar daar staan, hy daar staan, have the faith of God, hy sê, want as jy Godse geloof het, sal jy vir hierdie berg, hierdie probleem sê, hef jou op en word nie seegewerk. Jy sien, ons staan by die plek wat ons, ons die woord van God een theorie kan maak en sondag na sondag kan kom en luister en sê, joh, is allemaal mooi theorie hierdie. Maar mense, as die geloof wat in jou opgebouw word, hier, nie in staat is om jou berg in die see te werp nie, laat ons, maak ons net muziek dan doen ons niks nie. Dan het die geloof geen waarde nie. So die geloof moet die effect hee, dat daar weer een verskil sal wees, tussen die wat die Heere dien en die wat om nie dien nie. Dat die wereld sal kennis neem, tussen die wat God dien en die wat om nie dien nie. Hoekom? Omdat my berg gaan see toe. My berg gaan die see gewerp word, want jy sien, wat nodig is, is, ek verstaan Godse geloof tot gerechtigheid. Ek het dit aangeneem, dis my geloof, dis die deel wat ek doen. Ek het dit aanvaar, dit het my toegang gegee om in die voordele van Godse gerechtigheid te wandel. En nou dat ek daar is, nou dat dit my deel is, nou kom daar nog een by, en dan God sê vir Petrus, Petrus, jy glo in my, maar as meer, jy moet glo soos ek. Have the faith of God as jy die geloof van God het, dan sal jy vir jou berg sê, hef jy op en werk jou in die gee. En jy sien, ons het verlede week gepraat hier oor ons gesê, wat met ons gebeur is, ons hoor hier die woord, ons ken die woord. Ons sien, wat is Godse droom vir ons? Hy sê, die gedagtes wat ek kan gaan, die jou koester, gedagtes van vrede, nie van onheil nie. Ons sien, ons sien wat vrede en onheil. Ons sien onheil is die, is die sonde kant. Ons sien vrede is die gerechtigheidskant. En nou het ons rechtverdig, hy het ons toegang gegeen daartoe. Die gave van die genade is nou ons in. Maar jy sien, die vraag is, het die morgenster daar oor opgegaan ons harte? En dit is wat oor ons verlede week gepraat het. Het die morgenster opgegaan? Jy sien, Petrus verduidelik het mooi, hy sê, ons het nodig om acht te gee op hierdie woord. Want het is baie duidelik dat die geloof kom dier die gehoor, dit sê Paulus van ons in Romeine 10, 17, hy sê, die geloof kom dus dier die gehoor en die gehoor dier die woord. So die woord is die bron van alle geloof, want die woord het vlees geword, want die woord is God, en God is die God van geloof en hy het ons die gees van die geloof gegeen. So, as ons wil in geloof ontwikkel, dan beteken dit, dan gaan dit ons niks baat, of bitter min baat, ek wil sê niks baat, om in God te geloof nie. Die duivels geloof ook in God. Ons het meer nodig as dit. Ons moet kom by die geloof van God. Om in staat te wees ons, om vir ons berg te sê, hef jou op en word in die see gewerp. Jy sien, en dit is nie kitspap nie. Jy sien, dit klink so makkelijk, ouwens kla ons aan, een sekere groep mense sê, ons maak die evangelie te makkelijk, ons maak dit goedkoop. Ander ouwens sê, nee, dit is te zwaar, jy sit een las op my, jy is te groot verantwoordelikheid, nou weet ek nie wat er is ons nie. Maar die waarheid is, dit is so verskrikkelijk makkelijk, as om te aanvaar wat Jezus vir ons gedoen het. Maar wie wat, dit gee my net toegang. Dit gee my toegang door die genade waar ek nou staan. Nou sê eh, Paulus vir die feestes, hy sê, ons is geskapen tot goeie werke wat hy voorbereid het, so dat ek en jy dan kan wandel. So hy, hy die vrede, hy die geneesing, hy die sien geskep, hy die lewe geskep, die lewe in oorvloed het hy geskep, God het die toekomst geskep. In Godse toekomst is daar geneesing en sien en vrede en vreugde vir jou, onskuld. Maar sê om dan te wandel. Jy kan jou rug daarop draai en jy kan jy op jou ouwe wandel jy kan wandel soos een sonder, of jy kan wandel soos een wat vrygekoop is, die die bloed van Jesus, dit is jou kese. Dis waar jou kant van die geloof in kom. Maar jy sien, dis nie so makkelijk nie, dit het ons achterkom. Jy sien, ons kan nou makkelijk sê, goed, glo net, aanvaar wat Jesus vir jou goed doen, daar is jy gezond. Is dit so? Is allemaal vir ons gezond? Allemaal vir ons nie gezond nie. Hoekom nie? Dan moet die morgenster opgaan dan moet een morgenster in my hart opgaan. Ek wil vir jou sê, is jou hevelik, is hy heel, borrelij, sprankelij. Kom aan, is hy, hoekom nie? Dan moet een morgenster opgaan, jou hart. Is jou lichaam heel, hoekom nie? Dan moet een morgenster in jou hart opgaan. Is jou bezigheid heel, hoekom nie? Dan moet een morgenster in jou hart opgaan. So nou kom Petrus en hy verduidelik vir ons. Hy sê, die evangelie wat verniet is, kost jou jou leven. Hy sê, hou aan met die woord, tydig en ontydig. Kom ons pas het toe op ons eie levens. Wat sê Paulus vir Timotheus? Hy sê, verkondig hier die woord. Tydig en ontydig. Hy sê net twee tye, wat, dat is net twee geleendhede waarby jy die woord verkondig. Tydig en ontydig. Dit klink vir my omtrent altyd. So hy sê eindelijk vir ons, hy sê, ek wil hee, jy moet hier die woord vir jouself inskerp jy moet hierdie woord aan jouself verkondig, maar jy sê, dit begin by myself. As ek nie die woord aan myself kan verkondig nie, hoe wil ek het aan ander verkondig? Maar jy sê, wanneer ek het aan myself verkondig, moet daar absolute eerlijkheid wees. Ek kan myself ons nie bluf, ek kan ek. Dat jy moet doen het. Maar al bluf iemand omself, dit is maar net in die, om een front voort te vir die ander, is maar in ons hart van harte weet ons. Ons weet baie goed. Ek kan myself nie bluf nie. So as ek die evangelie myself verkondig, moet ek het in waarheid verkondig. Ons praat baie keer oor die ding. Ek sê, as daar een dag so moes aanbreek, wat ek vir julle iets vertel wat ek ergens gelees het, omdat daar niks is van myself om te gee nie, dan ek opgehou preek. Dan ek my plek verbeer om hier te staan. As ek nie kan gee vanuit myself uit nie, dan beteken dit niks, het geen waarde nie. En jy sien, so baie dikwels, het prediking verval tot die punt, dat ons moet preek, want dit word betaal daarvoor en dan gee hulle maar iets, want hulle moet iets gee. Maar daar, kom, daar is niks van self daarby nie. In elk geval, kom, ons, gaan, ons is nie daarop nie, ons is bezig met geloof. Ek het nodig dat daar een morgenster in my hart op gaan, en daarom, sê Paulus, kan ek nie een steen onangeroerd laat, om die evangelie, hierdie goeie nies, aan myself te verkondig nie, om het myself in te skerp nie, om het my kinders in te skerp nie, om dit voortou in my huis nie, om het op my deurposte te skryf nie, om my rechterhand te skryf nie. Goed, ons het nou aan al die dinge gepraat verlede week. Ons het praat oor een paar hulpmiddels wat ons kan gebruik. Ons kan die doop gebruik. En daarmee kom God en hy bevestig, hy versterk ons geloof. Hy geef ons die doop en hy sê, ek wil jou geloof bevestig. Ek wil vir jou een tasbare iets gee, om jou te herinner dan dat jy gesterf het, dat jy ingesluip was in die kruis, dat jy saam met hom gesterf het, saam met hom gestaan het. Hy geef ons die nachtmaal, hy sê, so dikwils as wat jylle brood breek, so dikwels as wat jylle hierdie beker drink, hy sê, so dikwels, verkondig jylle, dat ek gesterf het en opgestaan het, en ja, my opstanding, sy implikatie is, is dat jy is rechtverig, jy staan onskillig voor God, hierdie God heeft ons gegeen, maar kom ons praat vanmorgen, om my geloof te laat groei, ons het verlede week al, heel wat daar oor gesê, en ons het gesê, die eerste ding wat ons seker moet sê, is, Paulus de Vitte Mootie skryf, in 1 Mootie 4 vers 6, hy sê, voed jou met woorde van die geloof. Voed jou met woorde van die geloof. Luister mooi, dit beteken nie om die bybel te lees. Luister as mense wat hierdie bybel lees, en gevoed word het met woorde van vrees. Om jou te voed met woorde van die geloof, is om te begin, want nou wat skryf Paulus vir die selde Timotheus, 2 Timotheus 3, 16, hy sê, die hele skrif, nou, as Paulus sê die hele skrif, dan vraag ek, wat bedoel hy by die hele skrif? Onthoud, die Bijbel was nie as een bundel saamgestel die tijd nie. Al skrif waarna Paulus kan verwijs, is die ou verbond. Is die oud testamentiese geskrifte. Dis al waarna hy kan verwijs. En nou verwijs hy daarna. Hy sê, die hele skrif is ingegee, dier God. Hy sê, God het het vir ons laat neerpen, laat het laat neerskryf, hy het vir ons gegee dier sy profete, onthou wat ons gesê, maar nou, Paulus is in die maar nou tyd, hy sê, maar nou word die gerechtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die wet en die profete getuig van die gerechtigheid van God. Nou kom Paulus en Paulus sê, die hele skrif is dier God geasem, het God vir ons ingegeen. Wat sê hy daarmee? Sê hy dat elke woord wat hier geskryf staan, God geskryf het? Dis nie wat hy sê nie. God sê, ek het mense laat skryf. Ek het mense beweeg om te skryf. Maar baie mense het, het geskryf en uit hulle eie perceptie het geskryf en daarom is daar teensprake in hierdie skrif. En daarom het ons gesê, die Bijbel is in kodevorm geskryf. En die, die decodeerder vir hierdie skrif is Godse gees. En as ek en jy om lees buiten en sonder Godse gees net met ons intellect, gaan ons griebelike foute maak. En dan gaan die lees van die Bijbel nie inneem wees van woorde van geloof nie, maar van woorde van vrees come on, die hele oud testament gaan onder die ou verbond die bedeling oor die breek van die verbond, as jy sal ek, as jy nie kom die vloeken oor jou, hoeveel in die oud testament is beskryf vir ons, hoeveel vloeken het oor ouwens gekom, wat is die, die oordeel wat oor ouwens gekom het, as gevolg van die feit dat hulle nie presteer het volgens die wet nie, maar die hele wet en profete roep uit na een ding toe, want die getuienis, die geest van die profesie, van die profetiese woord, is die getuienis van Jesus Christus, en die hele wet en die profete getuig van wat? Die gerechtigheid van God, wat van, van waar so kom, van Jesus Christus so kom. Die gerechtigheid van God, wat gesê het, sy naam is die Heere, ons gerechtigheid. So alles daarvan getuig van hom. En as ons dit kan raak lees, as ons dit kan snap, die oomlik as ons dit snap, dan kan ons hierdie skrif begin lees met een ander bril. Maar hoor wat sê Paulus in Timotheus, hy sê, die hele skrif is dier God geasem, dier die geest van God geasem en is nuttig tot wat? Hy sê, nuttig tot lering, tot terechtwijsing, tot weerlegging, tot onderwijsing in die gerechtigheid. Sien jy, allemaal van hulle verbind met gerechtigheid. Hy sê, die rede waarover die skrif geskryf is, is om te weerlee en te leer en terecht te wees en te onderrig in gerechtigheid want gerechtigheid, die gerechtigheid van God, is ons lewe. En hy sê, as ons daar die lewe kan ontdek, hy sê, as ons daarop kan, ach, Jezus, een lamp wat in donker plek skyn, tot in die dag aanbreek in ons harte, dan gaan ons die skrif lees met die bril van Godse gerechtigheid. Die grootste tragedie is, dat die kerkwereld om bezig hou vandag, om die skrif te lees, om die skrifte te onderzoek, en te onderzoek, en te onderzoek, en saak, uit probeer maak om die ou verbond in stand te hou en om die straf in stand te hou en die sondagskap in stand te hou terwijl God het in die kruis vernietig het. So jy sien, ek gaan geen geloof bou dier op so manier die woord te lees nie en ek het om jare so gelees. En hy was nie geloof nie, hy was nie morrestelle nie. Godsdienst was die ervaring wat ek hoogstens emotioneel kon beleef. Ek kan hoogstens emotioneel opgesweep word. Ek kon hoogstens die emotionele ervaring heen. Ek hoor ouwens praat van geeservaring. Ek wil vir jou vraag, wat beteken geeservaring as die geest van waarheid my nie van waarheid kan oortuig nie, van die gerechtigheid van God kan oortuig nie? Dan moet ek een vraagteken sit oor die geeservaring. Want Godse geest wil eerstens wat doen? Bevestig wat Jezus vir ons aan die kruis gedoen. En as ek te blind is om dit te sien, dan wil ek vraag, wat er geest is dit wat die werk? Ons moet vir ons die vraag vraag. Want die geest van God oortuig die wereld van sonde gerechtigheid oordeel. Van sonde omdat hulle nie glo nie. Wat nie glo nie? Omdat hulle nie kan aanvaar wat Jesus gedoen het nie. Omdat hulle nie kan sien dat die hele skrif ons wil oortuig, ons wil, wil onderrig gee in die gerechtigheid van God nie. Omdat hulle die skrif lees om Godse straf en vergelding raak te lees wat uitgevoed is op Jesus Christus in die kruis. So sien julle hoe belangrijk is het dat ek en jy by punt kom om te sê, Heere, die fondament, dankie vir die bokke, die fondament, Paulus sê, hy sê, ek het julle fondament gegeen, hy sê, ek maak nie saak oor Apollos en Cephas en die ons nie, hy sê, dit is nie die issue nie, hy sê, dat is die fondament, die fondament is Jesus Christus, wat het Jesus Christus kom doen, hy die sonde kom wegneem, daar is die lam, wat die sondes van die wereld wegneem, hy die sonde kom wegneem, dit is die fondament, en nou sê hy, maak seker hoe jy daar bouw, want as jy skeef bou, dan gaan die storm kom, en dan gaan die huis val. Maar Jezus Christus is die enigste. En jy sien, dis waar oor die vijand vir Jezus Christus moet antas. Uit al die jare, vir 2000 jaar, het hy hom aangetas, het hy hom aangetas, as die een wat gekom het, om vir die wereldse sondes te kom sterf, maar ons het sondes gebleid na die tyd. Dan vraag ek jou, wat het hy dan kom doen? as hy gekom het om ons sondes weg te neem, daar is die lam van God wat die sondes van die wereld wegneem, en na die tyd word ek en jy in sonde ontvangen geboor, en sê vir my, wat het hy dan kom doen? Maar so het, so het die vijand vir ons gelieg, en so het hy die, die godsdienststelsel gebruik, om sy leens in ons levens te vestig. Maar ons is klaar daarmee, prijs die Heere. Ons het nou gesien, ons het die fundament, En daarom kan ons ons voet met woorde van die geloof. Daarom kan ons Godse woord nou lees, op die rechte manier. Ons kan hom lees, soos wat hy gelees moet word. Dit is interessant, die ouwens verstaan nie die opstanding nie, want ons moet die essentie van die opstanding verstaan. Die sadiseers maak een vreselike uh, eh, ding, hulle sê daar is nie opstanding. Nou, die tijd was dit nou die, die, die strijdpunt in die, in die geestelike kring. Die fariseers gesê, daar is een opstanding, die sadiseers het gesê, dat dit is nie, die skrifgeleer het gesê, daar is, en dit is, dit is nie, en so het die theoloene oor, oor en weer gestry. En dan kom die sadiseers na Jesus toe, en hulle probeer die punt bevestig, en hulle sê, maar hy is een vrou, en sy is met een man getrouwd. Nou, onder die joodse bestel, onder die hebreeuwse bestel, onder die hebreeuwse bestel het het so gewerkt. Die joodse gebruik was, as een vrou as ek met een vrou trouw, en ek kom te sterwe voordat ek een nageslag het, dan moet my broer met haar trouw, om vir my een nageslag by haar te verwek. En as hy te sterwe so kom, dan moet die ander broer met haar trouw, so het het gewerk. En, um, nou kom hulle met die voorbeeld, hulle sê, hierdie vrou het een man gehad, en hy het gesterf sonder dat hy een nageslag van daar gelaat het, en toe sê, met die broer getrouwd, en die sterf ook, en toe trouwd, nog een broer, en sterf ook, Hy sê, nou in die opstanding, nou broe hulle om uitvang. Nou sê hulle vir hom, nou in die opstanding, wie se, wie se vrou gaan sy nou wees? Die eerste een, die tweede een of die derde een? En hoor het antwoord Jesus sê, hy sê, jylle dwaal, om jylle die skrifte nie ken en ook die kracht van God nie. Jy sien as ons die skrif en die kracht van God nie ken nie, dan is het makkelijk om te dwaal. Maar dan sê hy vir hulle, hy sê, wat jylle nie weet nie, in die opstanding gaan ons nie in die hevelik uitgeen nie, ons gaan soos engel in die hemel wees so dis nie ter sprake nie. So jy sien, hoe makkelijk kan ons dwaal, as ons hierdie goed nie in plek in kry, as ons dit nie recht verstaan nie. Maar die essentie wat ons moet, moet onthou is, as ons ons self voed met woorde van die geloof, is daar een sleetel wat ek wil hier met in gedachte hou vanmorgen. En die sleetel is, die verskil tussen geloof en vrees. Geloof is van God. Vrees is van sappe. Nou het ek verder gegaan en ek het gesê, God is liefde. God is kracht. God is geloof. Hy is die gees van geloof. So kan ons sê, vrees is Satan in persoonlijke vorm. En daarom is het vir my belangrijk dat jy dit onthoud dat ek en jy kan nie net sê, ek wil nie vrees nie, ek behoort nie te vrees nie. Ek en jy het iets te maak met vrees. Ons moet vrees sien vir wie hy is. As ons vir hom een naam kan gee, want vrees is een abstracte ding, en jy sien een abstracte ding, kan jy nie vastvat nie, hy is maar net daar. Maar as ons vrees kan verpersoonlik, en ons kan besef, vrees is niks anders as die Satan in, in levende lewe nie. As die vijand in levende lewe nie, dan kan ons vrees aanspreek dan kan ons vir vrees sê in Jesus naam gaan. Hoor jy wat ek sê? So ons het nodig, as ons ons wil voed met woorde van geloof, het, het ons nodig om van, van een paar skrifte kennis te neem. En dit is wat Paulus van Timotheus gesê het in 2 eh, Timotheus 1, 7, God ons nie geest van vreesachtigheid gegeen nie. En Paulus skryf vir die Romeine, hy sê God het ons nie geest gegeen om weer te vrees nie, Romeine uh, eh, 8 daarby vers 11. God het ons nie geest gegeen om weer te vrees nie, maar een van aanneming tot kinders. En Johannes kom bevestig dat hy sê, die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten, want vrees sluit straf in, en hy wat vrees, met ander woorde, bang is vir straf, het nie volmaak geword in die liefde, en die bedoelende het nie aanvaard die volmaakte liefde van God, wat vir ons gesterf het, ons nog sondags was nie. So dis die kruks. So ons moet verstaan, dat as ek op enige plek vrees, as ek lees oor vrees, is dit nie van God nie. Want God werkt nie met vrees nie. Die geloof werk nie dier vrees nie. Geloof werk dier die liefde. Dit skryf Paulus vir ons in Galatius 5. As hy sê, nog die besneerdheid, nog die onbesneerdheid het enige kracht, maar die geloof wat dier die liefde werk, en ons weet dat die liefde van God het na ons toe gekom en ons Godse droom gewys en dit het ons beweeg en dit het ons gestimuleer om te gloe. So die geloof werk dier die liefde, en enige geloof wat nie dier liefde kom nie, moet ons een vraagteken oorstel. En as jy mooi dink daar oor, dat 99% van die kerkwerd laat buiten, het Jesus aangeneem as hulle verlosser uit vrees vir die hel. Met ander woorde, die drijfveer, die motivering vir dit was vrees. Besef jy waarin is die wereld gedompeld? Maar ek en jy is nie, prijs die Heere. En daarom het ons nodig om ons, wanneer ons voet met woorde van die geloof, het ons nodig om eenmaal een onderscheiding te maak tussen vrees en liefde. En as dit liefde is, dan wil ek het aantrek en wil ek begeer ek dit. As dit vrees is, wil ek het nie en nie, dan stoot ek het af. So ek het nie nodig om te vrees nie, die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten. Ek kan my bezig hou met een klomp goeders. Ons kan ons bezig hou met geslagsregisters, ons kan soek in die skrif na honderde argumente om die waarheid van Godse gerechtigheid te kanseleer. Ons kan gaan grawe. En is interessant hoe Paulus waarski en Paulus sê, moet jou nie ophou met tikken ons is nie. Moet jou nie ophou met eindeloosig geslagsregisters in strijd vraag. Hy sê, wat nie tot stichting is nie. Wat niks werd is nie. Hy sê, voed jou net met woorde van die geloof. En hy sê, ek het myself gevra, maar hoekom is daar soveel goeders Want sy nou rarig wil op panne trek, jy weet, dan kan jy nou rarig van grawe in hierdie skrifie en daar skrifie raak tees en sê, wat van dit? Of wie wat? Dit is wat oor God vir ons oor die context laat kyk en sê, wat is die opsomming van die Nieuwe Testament? Ek het net vir julle gesê, as ons bijvoorbeeld na die Nieuwe Testament kyk, en ons kyk hoe die evangelie in brief na brief na brief na brief na voorkom. Paulus begin by die Romeine en hy sê, oorgelever, terwille van ons misdaad opgewek, terwille van ons rechtverig maak, dier die geloof gerechtverdig. Paulus sê, amal word gerechtverig sonder verdienste. Hoor jy, dit is die opsomming van die evangelie. As hy by die Korinties kom en sê, een het vir amal gesterwe, amal het gesterwe, ons ken niemand nie aan die vlees nie, want amal is in Christus nie verskepsels, want God het hom wat geen sonde geken, die sonde vir ons gemaakt. Hoor jy die opsomming van die evangelie? En gaan ons na Ephesius toe, en sê, geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat ons geseend met alle geestelike seendinge in Christus. Hoekom? Omdat hy ons uitverkies het van voor die grondlegging van die wereld af, om ons in te sluit in die kruis vir die Colossense sê hy, hy, hy het ons saam met hom op sy triomftocht nie, nee, nee hy sê, hy het ons, ons wat dood was dier ons misdaad en die onbesneerheid van ons vlees, het hy wat gedoen? Het hy die misdaad vergewe, het hy saam met hom levend gemaakt, die misdaad vergewe, en die skuldbrief tegen ons uitgedelg, en die overrede en die macht uitgekleen, oor hulle te getriomfeer. Hy sê, ek het julle oorgebring uit die macht van duister, en het oorgebring in die koninkrijk van die teen van sy liefde. Vir die Filippense, wat sê hy vir die Filippense? Hy sê vir die Filippense, hy sê, hy, wat het geen roof geacht het om God te wees nie, het homself oorgegeef vir ons, om ons te heilig. Daarom sê Paulus, ek het alles wat sy waarde was, as niks geacht nie. En so kan ons aangaan, ons kan tot by een briefie soos Filemons in kom, hy sê, mag die kennis van al wat goed in jou is, die gemeenskap van jou geloof krachtig word, die kennis van al wat goed in jou is vir die Hebreer sê, ek het een nieuwe verbond kom maak, ek het my wet en my, my woord, het ek in die hart gegeet, hulle verstand ingeskrywe, en ek dink aan die sondes oortreding en nooit meer nie. En so gaan ons aan met Johannes en Petrus, ek wil jy nie ophou daarmee nie, maar kan jy sien, wat is die draad van die evangelie? Is dit dan nou nodig, om te gaan hare kloof? Is dit dan nodig, om tyd te moors? Moet, ek wil sê, onbenullige uitlatings wat hy, ek wil sê onbenullige uitlatings wat ek daarmee bedoel, wat hy in specifieke gevallen aan gemeentes gemaakt het, oor hoede of nie hoede nie, of sikke goeders, voed jou met woorde van die geloof. Tweede ding wat ek wil sê, is, omring jou met mense van geloof. Salomo sê al lang al, hy sê, jy kan nie vier in jou skoot draag, sonder jou tere daarmee verbrand he. Paulus sê, slechte gesprekke bederf goeie sedes. As ek my wil voed met woorde van die geloof, dan beteken ek met my omring met mense wat positief is. Ek moet my omring met mense wat glo soos ek glo, wat het sien soos ek sien, wat die rechte bril op het. Anders sit ek in een situasie waar ek gedierig met gemengde saad bezig is. Dat is gedierige teenspraak, teenspraak tegen die waarheid. Dat is gedierige argumentering. Besef jy, as die vijand my aan die argumenteer kan hou, as hy my aan die strijd kan hou, dan verloor ek tyd wat ek gemeenskap met God kon gehad het. Dan verloor ek tyd waarop ek kon focus op die waarheid, so dat die morgen ster in my hart kon opgaan. Dan sê Paulus, oons wat die gedaante van Godzaligheid het met die kracht daarvan verloon het, wat is die kracht? Kom mense, dan kom oons en sê, maar die doos moet opstaan en die blindes moet sien en die kreplis moet loop. Ja, hulle sal opstaan, hulle sal sien, hulle sal loop, ek is nie daar oor een twyfel nie. Maar ek wil ander ding sê, Hy sê, wat is die kracht van die evangelie? Paulus praat van die kracht van die evangelie. Die wat sê hy? Hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie, dit is die kracht van God, tot redding, vir elk kind wat geloof. Is daar een groter kracht as dit? Ek wil vir jou dit sê, wat paard die mens in die wereld winning aan sy sielskade leid? Jesus sê, ek het tot die oordeel in die wereld gekom, so die wat sien, nie kan sien nie, en die wat nie sien, nie kan sien. Wat er een was die beste af? Bartimeus wat nie kon sien nie, eh, of die gevolg wat kon sien. Bartimeus is die een met die geloof. Hoekom? Met sy oor het hy gegloe. Want geloof kom dier die gehoor. En daarom is dit vir ons belangrijk. Om ons te omring mense. Omring jou. Omring jou met mense wat in die geloof staan. Omring jou met mense wat die woord ken. Daarom dat, eh, dat die skryver van die breer vir ons kom sê, moet die onderlinge by eenkomst versuim nie. Want jy sien in die onderling my eenkomst van die gemeente, omring jy jou met die spraak van Godse woord, van Godse liefdesboodskap, van geloof, nie van vrees nie. Daarom is dit so kritisch belangrijk. Daarom sê ek, as jy net one slip toe, as jy een van die net one slip toe ouds is, wat nou net so nou en dan kom, net so nou en dan in die gemeente uitkom, maak dan ten minste van die technologie gebruik en kry vir jou serie, en moet nie achterblij nie, want ek kan sien wat gebeur in jou leven ek wat hier staan, ek sien wat in jou leven gebeur, ek sien hoe val jou huwelik uit mekaar uit, ek sien hoe val jou finansies, ek sien hoe val jou kinders uit mekaar uit, hoekom? Omdat die woord in jou is nie, omdat jy nie gevoed is met woorde van die geloof nie, ons sien dit, wie hoe zwaar is het vir my, om hier te kom staan op een sondag, en opgewonde te wees oor Godse woord, en te sien hoeveel ouwe is, is het nie hier nie, net one slip toe, ek sê vir julle vanmorgen, mense, ons kom uit een systeem uit van kerk, wat ons in elk geval niks gekry nie, want ons het vrees gehoord, En daarom kon ons bekostig om as gaan, eenmaal op een sondag kerk toe, want hy kan net een pak vat op een dag. Maar as jy hierna toe kom om pak te kry, dan, dan kan jy dit ook doen. Maar ek vir dit sê, as ons by die plek wil kom, om te groei, om op te staan in die geloof, mense, want ons nodig om ons te omring met mense wat geloof. En dan kan jy sê, maar, luister, moet ek nou die wereld uitgaan, ek moet ons bezigheid doen, ek sta na buitenkant, en daar werk ek met ouwens wat nie dieselfde dinge geloof nie, ja, verseker, maar wie is dan een thermostaat, Christen, nie een thermometer nie? Wie wat vir die hart seer, is dat ek hoor, hoe dat ouwens, buiten die gemeente, sy getuienis is, oor ouwens wat binnen die gemeente is. Ek wil vir jou sê, as jy, as jou voet met woorde van geloof, as jy omring met mense wat deel is, van een goeie boodskap, ek praat nie om dit te praat nie, ek praat om dit te lewe. Wie wat as die getuinis aangaande jou so wees? Maar ek wil jy met iets verstaan. Ons, jy, word opgehou. Baie fijn opgehou. Ek het soveel keer gesidder in my leven oor die laaste jare, dat een man by my kom en hy, na 12 jaar, ek was voor die kerkraad, ek was voor die kerkraad gedaag, omdat ek my laat doop het. In 12 jaar, na die dag, kom een van die ouderlinge, kom sit hy by my en sê, ek hou jou 12 jaar lang top. Nou is ek gereed om deel te word van wat jy het. Wat is het wat jy het, wat ek nie het nie. 12 jaar. Ek wil vir jou vraag, ons wat jou 12 jaar of 12 dag of 12 maanden of 12 weke dophou, die afgelopen 12 weke, wat het hulle gesien? Is ek en jy een getuienis? En ek wil nie uh, druk op jou sitte, ek wil vir jou net sê, as jy jou voet met woorde van die geloof, as jy jou omring, met mense wat positief is, wie wat sal jy positief wees, jy sal positief uitgeef so ver jy gaan. Mense sal kennis neem, dat hy iets verander het. Ek sê vir die mannekamp ouwens, ek sê, een man wat by die mannekamp by die heren uitkom, rarig by die heren uitkom, jy sien dit dadelijk aan sy vriende kring, sy vriende verander. Uiteindelik kom Lamal terug, maar aanvankelijk is daar verandering. Was daar geen verandering in vriende kring, as die selle pelle bly die selle pelle, die selle keir bly die selle keir, dan sê ek jou net, dan wonder ek, of dit nie net een intellectuele saak was nie, en dat hy geen morgens daarop gegaan het in die hart nie. Dan moet die effect in ons levens wees, mense. Dat sal. Dat sal die effect in ons levens wees. Ons het nodig om die liefdespel te speel met Godse geest. Ek wil jou terugvat na verlede sondag toe. Jy sien, as my geloof net een intellectuele ja sê, is op die oorweldigende logika en getuinis van die woord. Dan sê ek nog niks. Ek het nodig dat daar morgens ter my hart op gaan. En ek kan preek soos ek wil, mense. En ek kan elke aand van die week op by omkomst die soreel. Maar wie wat, dit is soos die perd dat jy by die water drink, jy kan my maak drinkie. Om stil te worden, en een kant met God te gaan, en met hom te gaan sit, sê, Heere, ek het een morgenster in my hart nodig. Want jy sien, as die morgenster opgegaan het, hoef ek jy meer vir jou te verduidelik nie. Hoef ek jou nie meer aan te moedig nie. Hoef ek jou nie meer te probeer motiveer nie. Jy sal het met my doen. Want as die morgenster in jou hart opgegaan het, het die connectie, op, op Piet praat het van die connection, het die connectie in jou hart plaasgevind. Dan die dag aangebreek, in jou leven, dan word jy getuie nie, omdat jy besluit het om te gaan getuig nie. Dan kan jy nie anders nie, dan sal jou leven getuig. Die verandering sal daar wees. Daarom het ek en jy hierdie ding nodig, om hierdie liefdespel te speel. Jy weet, ek sien in die huwelik, ek hou dit aan vir die ouwens in die huwelik, sê, ons het nodig in ons huwelik om die liefdespel met mekaar te speel. Hoekom? Omdat God ons verhouding met hom vergeleid met die huwelik. En as ons die liefdespel, man en vrou, ek sê nou vir julle, as ons die liefdespel in ons huwelike speel, as ons mekaar geniet en met mekaar speel, mekaar tyd spandeer, mekaar vervul, as ons dit kan doen in ons hevelike, sê ek vir jou, dan sal ons een beeld kan kry van wat het is om die liefde spel met Godse geest te speel, so dat die morgen sterk kan opgaan en weer kan opgaan en ja, nog een slag kan opgaan in ons harte, want die opgaan van die morgenster is wanneer Godse geloof in ons hart kom en dis wanneer die gezag kom om vir ons berg te sê, hef jou op word in die see gewerp. Anders bly ons hier, en ons sal nog vir die volgende 10 jaar, na mooi boodskappen kom luister elke sondagochtend, in die berg, wat 10 jaar gelede gestaan het, bly staan. Dat is die laatste ding wat ek wil hee, dat ons moet nakijk. Ek moet deel met negativiteit. Ek moet deel met dit wat negatief in my leven is. Ek wil sê, ek moet deel, as ek sê negatief, jylle verstaan nou die konsep sonde nie. Sonde is om Godse plan te mis. Enig iets wat Godse plan mis is sonde. Ek het die stelling gemaakt en gesê, siekte is sonde. Ek sê nie, doordat jy siek is, het jy gesondig. Dis nie wat ek sê. Ek sê ook nie, jy siek omdat jy gesondig het. Dis ook nie wat ek sê nie. Wat ek sê is dit, ek sê, siekte is nie Godse plan nie. Gebrek is nie Godse plan nie. Financiële nood is nie Godse plan nie en wat nie Godse plan is nie, is sonde. Hoor jylle die definitie van sonde, wat ek hiermee sê? Ek leen nie sonde op jou nie, ek wil nie, jy moet het sien vir wat het is. My ander woorde, as ons, ons het nodig om te deel met sonde, nou, dink mooi, God sê, aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Dis die essentie van die evangelie. God sê, ons het nie skuld by hom nie. Aan ons sonde en ons ongerechtighede sal hy nooit meer dink nie. So, nou het ek en jy vry geword. As God nie daaran dink nie, hoef ek ook nie daarvan te dink nie. Ek hoef dus nie meer sonde bewust te wees en die heel dag te loop en my kop te breek oor hierdie simpel ding wat ek gedoen het nie, wat ek doen soms simpel dinge. Maar, as God sê, hy dink nie weer ouwe nie, wat sê die duivel? Die duivel dink ouwe. Wie, wat doen hy? Hy sorg dat hy op die rechte tyd my daan herinner op die moment wanneer ek vir die berg wil sê, gaan, dan sê die duivel, maar wat van? So sien wat gebeur hier, is die sonde bewustheid is nie by God nie, aan sy kant is dat ek my bezig hou met die woorde van die geloof, as ek die liefdespel met Godse geest speel, dan is daar nie sonde nie. Maar jy sien, dis wanneer ek nalaat om die liefdespel te speel, as ek nalaat om my voet met woorde van die geloof, as ek gaan sit in die kring van die spotters, jy sien, dis waar oor die skrif ons op Salom 1 sê, welzalig is die man wat nie gaan op die weg van die sondags, nie sit in die kring van die spotters, en nie gaan op die weg van die godeloze, staan op die weg van die sondags en sit in die kring van die spotters nie. Sien jy, ek is nie meer daar nie. Ek is nou soos die Psalm 1 man, Maar ander woorde, daar is die sprake van sonde nie. En as die berg dan kom, kan ek vir die berg sê, want die morgenster het in my hart opgegaan, ek kan vir die berg sê, hef jy op en word in die see geplat, is klaar, is afgaan. Maar jy sien, Paulus skryf een ding, eh, vir die Romeine denk ek, hy sê, of vir die Korinthies, ek kan hom nie onthou nie, hy sê, gelukkig is hy, wat homself nie veroordeel, en dit wat hy as geoorloof ag nie. Gelukkig is hy, wat homself nie veroordeel in dit wat hy as geoordeel ag nie. Jy sien in ons vryheid laat ons onsself sekere dinge toe. Maklik. Want ons is maar nou vry. God sien ons nie net na die vlees nie. En nou, jy sien, nou kom die beskilliging uit die, uit die kerkwereld uit, o, jylle sê, jylle kan nou doen wat jylle wil. Nee, is nie wat ons sê nie. Ons doen juist nie wat ons wil nie, wat ons besef nou, om hierin te lewe, vat my jylle lewe dis om my te voet met woorde van die geloof, tydig en ontydig. Dit beteken om my te omring met mense wat positief praat. Dit beteken om nie in die kring van die spotters te sit nie. Dit beteken om die liefdespel met Godse geest te speel, altyd. Ken jylle, so dit vat iets van my. Maar jy sê, nou kom ek by een plek, waar ek besef, maar jyre, die is ding wat ek achterkom, wat ek in my leven toegelaat het. Wat nou maar net daar sit, ek hom geparkeer. geparkeerd so nou en dan sal ek so bykie flankeer met hom. Jy sien, die goed, is die goed wat die duivel onthoud. God onthoud het nie, maar die duivel onthoud het. En die dag as ek, as ek by plek kom, waar ek in gesag moet staan, dan sê die duivel vir my, nou wat nou? Dan praat die berg terug. Hoekom praat die berg terug met ons? Omdat hy gesag het. Hoekom het die berg gesag? Omdat ek dit geantikeer het. Jy sien, en daarom sê Paulus vir die Ephesians, hy sê, gee aan die duivel geen plek nie. So jy sien, ek het nodig, ek het nodig om by plek te kom, en moet nie gaan grawe nie, moet nie gaan soek nie, soblief nie, gaan sit op Godse skoot. Maar wie wat, in die proces, gaan jy baie gauw die verskil tussen lig en duisternis achterkom. Jy gaan baie gauw achterkom, daar is dinge wat jy jou self veroorloof om te sê, daar is dinge wat jy jou self veroorloof om te doen, Daar is dinge wat jy jou oor veroorloof om te kyk. Wat nie deel is van die licht nie. En wie wat doen dit? Dit stel vrymoedigheid. En die vijand herinner my daan. God herinner my daan nie, want hy sê ek dink nie dat my nie. Maar die vijand herinner my daan. En daarom het ons nodig om elke klas wat sonde is. Nou bedoel ek siekte, negatieve gedagtes, ongerechtigheid, enige iets wat nie Godse plan is nie waaran God nie dink nie, het ek nodig om uit te haal uit my leven uit, om te ontwortel, om daarmee klaar te speel. Dis waar ek sê, dis nodig om dit een persoon te maak, om te besef, die negatieve gedagtes, die vrees, die goed, is, is, is die Satan in levende lewe, om vir hom te sê, in die naam van Jesus, gaan, ek is klaar met jou, om die hek toe te maak, om die delete knoppie te druk, te sê, dis uit. Nee, nie net die delete, die gaan recycle bin toe maak, het helemaal leeg. Hoor jy wat ek sê? So dat ek het nie weer kan ophaal nie so dat dit klaar is in my leven. Jy sien, ek moet een besluit oor die goed neem, blaai gauw sal my na 2 Korinties 10 toe, en dan sal ons daarmee stop. Op pad na 2 Korinties 10 toe, sê Paulus vir die, vir die ouwens in 2 Korinties 4, by vers 2, hy sê, maar ons het, hoor wat sê Paulus, hy sê, ons het van die heimelike dinge, wat skandelik is, afstand gedoen. En ons wandel in listigheid, of vervals die woord van God nie. Wat bedoel hy daarmee? Hy sê, dit is so makkelijk vir my en jou, om die heimelike goedjies, om goed wat nie lig is nie, goed wat sonde is, goed wat nie Godse plan is nie, om syke goed in my leven te koester, om dit maar toe te laat, want ek is nie, ons nie meer onder veroordeling nie, hoor jylle? Ek is nie onder veroordeling nie, daar goed gaan jou nie laat help te gaan nie, maar wie wat gaan dit doen? Gaan maak die jou berg terugpraat nie, en ek het nie lis vir berg wat terugpraat nie, as ek vir berg sê gaan, moet hy gaan, ek sien hoeveel christene duivels uitdrijf, daar is so, dit is een werkelijkheid. Maar ek sien hoe sikkel hulle, ek sien hoe die duivels taai is om te gaan, ek sien hoe die duivels terugpraat, hoekom? As die duivel terugpraat, het hy gesaag, ek het om die gesaag gegeen. Goed, jy is by 2 Korinties 10. Nou kryf Paulus hier vir ons, dit is bekende skrif. Hy sê, by vers 3, wat hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig dier God om vestings neer te werp. Terwijl ons plannen verbreek en elke skans wat opgewerp word tegen die kennis van God, en elke gedachte gevangen neem, tot die gehoorzaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorzaamheid te straf, wanneer jylle gehoorzaamheid volkome is. Nou, dit is die enigste plek waar ek straf sien, wat geldig is in, in die Nieuwe Testament. Maar weet, dit gaan nie oor straf oor mense nie. Hoor jy, wat is die straf? Wat straf ons? Hy sê, terwijl ons ons gereed hou om elke ongehoorzaamheid te straf, ek straf nie die mens nie, ek straf die ongehoorzaamheid. So, dit is tyd dat ek en jy die straf, die oordeel oor die overste van die wereld, volbring. En nou het ons, net om het weer vir julle makkelijk te maak, het ons gesien, hier is vier goed. Hy sê, ons het een vesting, ons het een plan, ons het een skans, en ons het een gedachte. Dat is vier goed waarvan hy praat. En nou skryf Paulus vir ons wat gemaakt ons met die goed. Hy sê, kyk mooi wat gebeur. Die vijand kom met een negatieve gedachte. As ek daai negatieve gedag, hy doen dit dier die gesprekke waar ek is, omdat ek my nie omring met mense, omdat ek die onderlinge bijeenkomst versuim, wie waarin beland ek? Ek beland in gesprekke waarin ek nie moet wees nie, dit is wat met Eva gebeur het. As Eva die liefdespel met, met haar man gespeel het, was sy nie onder die boom waar die slang was nie. Hoor jylle? En dit wat met my gebeur, ek bevind myself onder die boom van die kennis van goed en kwaad, sonder dat ek het achterkom. Nou goed, as die vijand die negatieve gedachte by my kan, kan plant, die oomlik as die negatieve gedachte kom, wat doen die gedachte? Die gedachte skans die waarheid af. So as ons die leen, daar is die leen met die L, en hier is die waarheid. En wat doen die negatieve gedachte? Die negatieve gedachte is een leen. En wat doen hy? Hy maak een muur. Hy bouw een skans tussen my en die waarheid. Nou kyk mooi wat sê hy. Hy sê, terwyl ons elke gedachte gevangen neem, en buig in gehoorzaamheid aan die woord van God. So jy sien, ek het nodig om elke negatieve gedachte, en, en dit is makkelijk, mense, luister, jy hoef nie te spook en te sê, is hierdie gedachte nou positief of sy negatief, is sy recht of sy nie recht nie. Dit is eenvoudig, die skrif sê, jy, die geest wat in jou is, sal die stem wees achter jou wat sê, dis die weg, wandel daarop as jy links of recht wil gaan. So hoef, jy hoef nie te karring of te soek nie, mense, Jy hoef nie die woordeboek na te gaan en sê, is hierdie een nou, aan, aan of af nie. Jy sal net weet in Godse geest, in Godse geest sê, hierdie een is nie aan nie. Maar sê hoe belangrijk is het om in, in contact te wees. Sê hoe belangrijk is het om ingetuned te wees, om die Afrikaanse woord te gebruik. Om ingestem te wees op Godse woord, op Godse geest. Want jy sien, as ek die liefdespel moet omspeel, en dit is wat, ek, wat, wat vir my so mooi en sigtbaar is in die huwelike, jy sien, as ons die liefdespel met mekaar speel en het genoeg speel, wie wat gebeur? daar is een sprankel, daar is een connectie, daar is een energie, daar is magic, heel dag dier, tussen twee, mense wat mekaar erg lief het. Daar is gedierig hierdie koppeling, jy sien hulle oog van mekaar, jy besef, daar is iets speciaals hier so, nou dis hoe dit met my met Godse geest gaan, en as dit met my met Godse geest, as ek in die connectie met Godse geest is, weet ek onmiddellik, as ek links of rechts sal gaan, is Godse stem daar, want ek, hy is in elk geval daar, maar dan hoor ek om, sluif my dis die weg, voilà, jy sien, en wat ek doen, ek neem hierdie gedachte, en ek buig om in gehoorzaamheid, hoe kom, omdat ek my gevoed het met woorde van die geloof, ek ken die woord, my gevoed met die woorde van geloof, ek speel die spel met Godse geest, ek het my omring met mense, wat deel is van die waarheid, van die positieve woord, jy sien, ek neem die gedachte gevangen, so wat gebeur, sien jy, nou skans die waarheid, die gedachte wat ek gevangen geneem het, skans nou die leen van my al weg, raai net wat, nou is ek veilig. Manne, nou wil ek julle vraag, waar oor, oor, oor vanavond wil praat, manne, waar sal ons staan in ons huise, as ons hierin snap? Besef julle, hoe maak ons die deur toe vir Satan sy aanval? As ons die leen, waar kom Satan sy aanval? Waar kom siekte? Waar kom tragedie? Waar kom ongelukke? Waar kom gebrek vanaan? Wie waar begin het? By gedachte. By gedachte. Daarom het die vijand so'n hengse slag geslaan. Toe hy dit in die kerk leerstelling kon inbou en sê, alles wat gebeur goed en slecht kom van God af. Toe hy die, die, die deur eenvoudig so waaiwaaid opgemaak, toe is die leende geloo, toe is die deur so groot opgemaak vir die vijand. Om te stelen te slag en te verwoes. Maar besef jylle manne, as ons as manne, as ons in hierdie verhouding met Godse geest, met sy woord is, met mekaar is, dan gaan ons die gedachte, die negatieve gedachte, die sonde gedachte, die gedachte, wat nie deel is van die licht nie, nie deel is van Godse plan nie, gaan ons onmiddellik gevangen neem, om buig en gehoorzaamheid aan Godse woord, dis my en jou verantwoordelikheid. En wie wat doen ons? Dan skans ons, skans ons die leen weg. En as die leen weggeskans is, kan die duivel sy plan nie uitvoer nie, en hy kan dit nie vestig in my leven nie. So kom ons kyk dan nou, ons sien as die duivel die negatieve gedachte kan plant, skanse die waarheid af, daarom skryf Paulus vir die Thessalonicense, hy sê, mense wat verloore gaan, hoekom? Hy praat van verloore gaan, hy praat nie van hel toe gaan, hy praat van ouwens, wat sy leemans uit mekaar het val, hy sê, hoekom? Hy sê, omdat hulle die liefde vir die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Want jy sien, as ek die liefde vir die waarheid nie aanneem nie, dan bly die gedachte sit, dan skans hy die waarheid af, die duivelse plan, vind gestalte in my leven, en dit vestig die gebrek, die tekort, die siekte, die elende in my leven dan kom Paulus, kom die heren en hy skryf, dier die psalmdichterse pen hierdie ding, as hy sê, hy sê, jy hoef nie te vrees vir die siekte, vir die pijl wat vlieg nie, vir die siekte wat op die marag verwoes nie. Hy sê, al val aan duis na jou sy, tien duis na jou rechterhand, na jou toekom het nie aan nie. Hoekom nie? Die gedachte is gevangen geneem. Voor soveel jare, voor soveel jare, sit ek en jy, het ons gevoed gewees met verkeerde gedachtes dis nie nou vingerklap en hy gedacht is weg. Ons het groot geword, oma is dood by ons in die huis, aan kanker, starig en pijnlik. En dit was Godse wil. Sy het tot vir my gevra, bid vir my, dat die Heere my kom haal, dit is nou te erg, wat hy dit nou korter maak, dat die leiding nou, nou verkort. Daarom het ek groot geword. So wat so let verloop daar in my gedachte rond? Toe ek so klein sinkie was, en ek moet by my ouma vir week lief in sy bed sit en val, en die Heere vraag maar te kom haal. Dit is haar versoek vir my. Okay, jy sien wat is aan ons gedoen. Jy sien hoe die vijand sy plan in ons levens gevestig. Met die leun, maar had die dag in my leven gekom, wat ek die waarheid gehoor het, en ek kon die gedagtes vastvang, en sê, dit, en dit verklaar as alleen, luister mense, ek kan nie sommer nie daar voorbij stap nie, ek het nodig om daarmee te deel, daarom wil ek vir jou sê, elke negatieve gedachte wat opkom, wat in strijd kom met die waarheid, het jy nodig om te sê, in Jesus naam gaan, ek wil vir jou sê, maak dit een issue, maak dit vast, kry daarmee klaar, geef om my naam en laat hy gaan, want ek en jy moet daarmee klaar kry, so die die waarheid van God die leen kan wegskans, so dat Godse plan, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, en jou leven kan vesting vind. En die Heere sê, hy sal wees, soos een boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vruchte geef sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie. Grijse ouderom sal hy vruchte dra, sy kracht sal wees soos sy daag, Hy sê, ek sal hom my heil laat sien. Dis jou deel. Dis my deel. Maar gaan nie goedkoop kom nie. Ek hoop ons verstaan, wat is ons deel? Wat was Godse deel? En wat is ons deel? Ek hoef by jou volgende keer, wil ek met julle praat, oor wat ek geskryf het in hierdie blaikie. Ons moet verander van nieuwsleesers na nieuwsmakers. Nieuwsmakers gaan dink oor. Want dis wat met jou gaan gebeur. Wanneer ek en jy gekom het by die plek wat ons vir ons verberg sê, hef jy op en word in die steeg gewerkt, sonder dat hy te praat, gaan ons nie smakers wees. Gaan ons die nie skep. Ek wil een stelling maak hier vanmorgen. Hierdie land, hierdie aarde van ons lyk soos hy lyk, omdat ons is soos ons is of kan ek het anders opstel, omdat ons nie is soos wat ons is nie, omdat ons wandel nie oorleen kom met ons stand nie, omdat die berg terugpraat. So, ek het die manne uitgedaag die ander dag, ek het gesê, manne, gaan sit, gaan sit met jou finansies voor God, en gaan sê, Heere, tot wat er mate het jy my geseen? Tot wat er mate is ek betrokken in die koninkryk? Ek gaan het met my, ek gaan met my checkboek uitwijs ek gaan een nou ooreenkomst met u maak, wat is my bijdra tot die koninkryk, op een maand basis, ek het julle uitgedaag daarmee, ek wil vir jou vanmorgen uitdaag met aan een saak, gaan sê vir jouself, wat is my betrokkenheid in die gemeente, wat is my betrokkenheid om hierdie aarde aan een plek te maak, om die berge wat bedreig, wat die mensdom bedreig, vir die berge te sê, vir julle op een woord, word nie sê gewerp, maar vir jou om deel te wees daarvan, gaan beteken dat ek en jy in geloof moet ontwikkel. Dat ons geloof so sal wees, dat ons vir die berg sê, sonder dat hy teen praat, word in die zee gewerp. Prijs die Heere. Vader, ek dank jy vanmorgen vir die woord. Ek dank jy Heere dat dat jy op die pad is met ons. Ons kan dit sien. Ons is bewus van die geest bezig om een appel op ons levens te maken om nie net sommer aan te karren. En te sê, ons het nou bykie waarheid ontdek, en nou is ons gemakkelijk daarmee nie. Heren, maar dat die geest ons wil vat door die volwassen man. Dat die geest ons wil leie door die geloof van God. So dat elkeen van ons, oor elkeen van ons levens, geskrywe sal staan. dat ons sal wees soos die boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vruchte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. Ons loof jy vanmorgen, Vader. Ek sien elke hart, elke man, elke vrou, elke huis, elke hevelik vanmorgen, in die naam wat toe elke naam is. Heere, vanmorgen wil ons hierdie berg aanspreek, wat ons huise bedreig, wat ons lichaam bedreig, wat ons finansies betreig. Ons wil hierdie goed aanspreek vanmorgen in die naam wat boe elke naam is en sê, berg geef jou knie buig. Jou tong moet beleid dat die Heere die koning van die konings is. Ons het het gesing. Hy is die koning van die konings. Sy naam is die gesalfde. Die Heere ons gerechtigheid. Die verlosser. Ons eerie in Jezus' naam. Amen. moet iemand al iets sê. Ek wil net allemaal dankie sê. Ek is vir oogend hier aangekom en toe ek in die, um, toe die berg met my gepraat. En toe ek daar by die deur inkom, toe sê Roelien, sy het gedink ek het gehuil. Maar ek so dik van die sinus. is laat my laat die tissues lê twee bokse vol in die kar. Dit is vreeslik soos wat ek vanmôre gevoel het. En toe ek hier kom sit en en Jan begin praat, toe vra ek later vir my man die kar se sleutel want ek wil opstaan en ek wil uitstap want ek voel vreeslik. Ek is so dik dat ek nie kan asem kry nie. En ek sit en ek dink nou, hoe gaan ek nou hier verbystap by Anne Marie hulle, maar ek dink maar ek wil nie verbystap nie. Want ek wil nie die woord mis nie. Ek gaan nie en ek sit die kussing en die en die goed wat by my gehad het neer. En ek sê ek gaan nie en praat terug met die berg. In die volgende oomblik, toe ek oop. Ek kan asemhaal. Awesome en ek kan luister en ek het nie een keer 'n sakdoek gebruik nie. En ek sê, ek is dis dis regtig vir my vanmôre moet ek hier staan en ek moet sê die berg kon nie dit terugpraat nie. Dankie Jan. Dit was vir my ook baie spesiaal. Maar ek moes dit kom sê want ek het dit persoonlik vanmôre hier gesit en beleef. En ek sê net ek prys die Here daarvoor. ek wil net vir Koos bemoedig en vir almal wat nie tussen ons gemeente want ons uh, hierdie is ook een van ons liefling versies is eh, Sagaria uh, 13 vers 1 wat sê in die dag sal daar 'n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en ongeregtigheid. Hebreërs 10 vers 10 sê want deur een offer is ons geheilig deur die liggaam van Jesus Christus eenmaal. Sy offer is afgehandel. Nou kom Petrus en sê: Heilig die Here julle God in julle harte. Nou is dit vir ons om te besef en oortuig te word dat ons geheilig is deur die offer van Jesus eenmaal. Dis afgehandel. Maar my denke het nodig om geheilig te word, om in lyn te kom met met wat die Here van my sê. Maar nie net van my nie, wat die Here van my boetieën sussie sê. Ons het Woensdag by die Bybelstudie gepraat en ek het vir die vrouens se ding gesê wat myself tussen die oë getref het. Deur nie geheilig te wees in ons denke nie, beskou ek myself nog die reg om van ander mense te praat, van my medeboeties en sissies te praat wat eintlik net skinder is En daardeur maak ek die deur oop vir die vyand om by die gemeente te steel. Ons is 'n liggaam. Die woord sê 'n huis wat verdeeld is, kan nie staan nie. En die uitdaging is dat ek nie deel sal wees of 'n aandeel daarin sal hê om hierdie huis te verdeel deur die spraak wat ek van ander mense sê nie. Ons behoort in eenheid te staan. Daarom die liefde van God bedek 'n menigte sondes. En as ons in eenheid staan, dan beteken dit ek sien nie my boetie en sussie na die vlees nie. En ek het geen reg of lus om enige negatiewe woord van my boetie en my sussie te sê nie. En ek wil vir julle vras gemeente, kom ons kom as huis bymekaar en ons sorg dat in die geesdimensie ons nie hierdie huis verdeel nie. Want as ons dit doen, dan verbreek ons die gesag in die geesdimensie. En ons het nodig om in gesag te kan staan teen die vyand wat 'n aanslag teen ons het. En hierdie gesag gaan vloei uit die eenheid van die liggaam. Jesus kom in Johannes en hy sê: "Julle sal die wêreld sal my ken as hulle die liefde onder mekaar sien. En ek wil jou uitdaag, soos dat ek myself uitdaag om te sê Here, ek wil U heilig in my denke. Ek wil my denke eenkant sit vir U sodat vanuit my denke net lewe en oorvloed sal vloei vir my mede boetie en sussie en dat ons mekaar nie na die vlees sal sien nie maar sal sien geheilig deur die offer van Jesus Christus. En ek wil julle aanmoedig daaraan. Dis 'n uitdaging maak weet mense. As ons hierin gaan wandel, gaan ons in geesgesag staan en sal die duiwel nie by ons steel, slag en verwoes nie. En ek seën julle daarmee. Baie dankie.